охолонити перед вправами. Та мені хочеться поговорити з цим сірлом. Я теж накину майку, каже він. Вам, пане Норею, можливо, не сподобалось, що я назвав брата Бовдуром. В роздягальні, де тхне потом і одеколоном, Люсьєн Сюрло без зайвих прохань сам розповідає про свого брата. Зауважте, він старший. Але коли б я наслідував його приклад, ну, все було добре, поки він не почав працювати у барсі. О, ви не знаєте цих типів, пане Норею. Не можна сказати, що вони підліші за інших, але встають вони рано, о 4-5 годині ранку, я кажу про те, як було до війни. Ну, перекусять собі чимось зрання. Адже часто світанки холодні, там окраєць хліба з паштетом чи сиром. Ну, ваш брат не видався мені особливо товстим. Стривайте, стривайте. Перший сніданок запивають літром вина. Ну, а дев'ятій перекусять знов і знов літр вина. Це вже два. І Бог не перебільшую. За годину вже справжній сніданок. Краще не казатиму, скільки вони всього випивають, ви не повірите. А ще й кава. Багато кави. Я ще забув сказати про аперитив. Ну, зрозуміло, зрозуміло, сказав я. Так само по обіді і ввечері. Ну, як скажіть чоловікові опиратись такому життю? У 30 років мій брат був алкоголіком. Я називаю речі своїми іменами. Ми виходимо із роздягальні. Разом рушаємо сходами вгору. Але ж ваш брат мав час вилікуватись. Берсі тепер мертве місто. Люсьєн сюрло стинув плечима. Він мав час іще дужче спитись і пуститись берега. Бачили, з ким він живе? Вигадали, то наша мати? Ні, його жінка, пане Норею. Я кажу, жінка, але ж вона на 20 років старша за нього. Деякі вважають, що їх треба пожаліти, а у мене це викликає огиду. Щоб перервати цю неприємну розмову, я питаю, а чим кимбоксом займаєтесь ви? Я художник, пане Норею, художник-оформлювач. Це чесний фах, якщо шануватись. Я сам собі господар. У мене більше замовлень, ніж можу виконати. А ще маю сякий такий прибуток від боксу. Так що я не нарікаю. Ви одружні? Так, маю маленьку доню. Мій дурнуватий брат не бачив її. Він навіть не прийшов на моє весілля. Я його запрошував, запрошував. Ну, навіть ту його дружину. Все пройшов, але вони не прийшли. Отже, ви розумієте, прийшов солідний партнер і сюрло зі мною розпрощався. Треба було братись до справжньої роботи. Радий був познайомитись, пане Норею. Дуже приємно з вами боксувати. Вам треба серйозно взятись до боксу. Рафа має рацію. От так воно. Багато романтичних пригод, складних інтриг зав'язуються і розв'язується випадково. І завважте, таке частіше трапляється у житті, ніж у романах. Навіть набагато частіше, бо романісти рідко вдаються до цього засобу підозрілого в очах читача. Що ж до мене, то ви невдовзі пересвідчитесь, що моя несподівана зустріч у спортивному залі з братом Жозефа Сверло не зв'язала і аж ніяк не розв'язала справу проти вбивства. Я розповів про знайомство із Люсьяном Сюрло, бо воно природно вплилося в перебіг цієї справи. Але навіть якби я не зустрів Люсьяна Сюрло і не боксував з ним, то все одно пішов би до Бертикса поговорити про Жозефа Сюрло. У мене виникла одна ідея. До Бертлікса мене ввели одразу ж, як я назвав себе. Детектив був у пальті. Я маю йти, сказав він.